Bel kejfe jeskunul elem Çka ju thot Taurati të cilën e kanë shkrujt me duart e tyre, e kanë falsifiku me duart e tyre, kanë ndërhi në librin e Allahu Dhul Xhelal dhe një citat në Tauratin e tyre thuhet kështu. Kudo që t'i gjeni muslimon t'i likfidoni nëse doni të jeni fetar? Hekuduhum me le el fada Wa mantiqul Qudsi ayatun ayatun wa. I mallkuar është baraku me tarakun, me ato që ngrenë dorën për veto. Të mallkuar janë të gjithë tek Allahu Dhul Jalal, a me kaq mbaroi? A mbaroi turpi me një këpucë ftyrës diktatorit Firaunit të sodit? Jo, ai është signal. E walahum su'ud dar. Ato do ta kenë ardhmërinë shumë të vështirë. الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق Zot të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur. Allahu dhul Jalal i cili krijoi gjithësinë e në fund e krijoi njeriun si krijesë më të lavdëruar, si krijesë më të bukur dhe të zgjedhur. Dhe ato e vërtetojnë shumë ajete kuranore, e një ndër ato thuhet: "Laqad khalaqna al katalogun dhe ai cili përmbahet katalogut pra Kur'anit. Pra këtu kemi dy kategori të njerëzve. Grupa e parë ato të cilët i besojnë Kur'anit, ato të cilët besojnë çka thuhet në Kur'an dhe veprojnë me ato që porositen nga Allahu dhul xhelal. Kemen huwa ama mos janë të barabartë me ato i cili është i verbët, nuk është qëllimi i verbët në sy sytë e ballit, por ai është i verbur në sytë e zemrës. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allahu dhul jalal thot injoranca, mosbesimi, katillëku, jonjerëzia. Nuk qorrojnë sytë e ballit, se ajo shumë lehtë se shumë njerëz ka që nuk shohin me sytë e ballit, por shohin me sytë e zemrës. Ndërsa shumë njerëz shohin me sytë e ballit, po janë qorruar atyre sytë e zemrës. Innama jetedhekkeru ulul elbab Por këtë dallim Dhe këtë vlerësim Mund ta bëjnë ata që kanë tru të kulluar Ata që kanë tru Që mendojnë me to Ata që trunin e tyre e përdorin Se e dinë se është dhuratë nga Allahu dhul xhelal Pra innama jetedhekkeru ulul elbab Këta e për kujtojnë njerëzit e mençur, cilën se nuk janë të barabart besimtarët, dashamirët e njerëzimit dhe ata që nuk besojnë Allahun dhe që janë gjakpirës. Këto nuk e dallojnë, këto e dallojnë njerëzit e mençëm dhe njerëzit besnik ndaj Allahu dhul xhelal. E kush janë ato? Allahu dhul xhelal na shpjegon dhe thotë: "Alladhina yufuna bi ahdillahi Wala yankudun al mithaq, njerëz të mençur dhe njerëz që shofin me sytë e ballit dhe të zemrës, janë ato njerëz të cilët e mbajnë besën që ja kanë dhonë Allahu dhul xhelal, të cilën ja kanë dhonë prej në ezel. Prej kur ai ju është drejtu shpirtrave tonë dhe ka thonë, "Elestu bi rabbikum?" A nuk jam unë Zoti juaj? A nuk jam unë ai që ju kam kriju juve? A nuk jam unë ai që ju kam dhuru të pamurit, të ndëgjuarit, të menduarit, të logjikuarit? A nuk jam unë ai që ju kam krijuar në formën më të bukur? E pastaj ju kam dhënë tru, e pastaj ju kam zbrit katalog. A nuk jam unë? Kalu bela. Të gjithë shpirtrat kanë thënë po o Zot, je ai. E pastaj u ndanë njerëzit në dy pjesë. Disa e kanë mbajt këtë besë, disa e kanë shkel. E cilët janë të shpëtuar, cilët janë të udhëzuar, Alladhina yufuna bi ahdilla Ata të cilët e mbajnë besën që ja kanë dhonë Allahu dhul xhelal E pastaj kur janë lindur Kur kanë ardhë në këtë botë Prindët ja kanë mësu shahadetin Prindët i kanë tregu se nuk jemi prej majmunit Nuk na ka kriju natyra Nuk kemi ardhë rasisht në këtë botë Por ai që na ka kriju Ai që exhelin na ka caktu Ai që riskën na ka me të cilën e përsërisim besën të cilën ja kemi dhonë Allahu dhul xhelal në ezel. Pra edhe e mbajmë vazhdimisht këtë besë. Wala yankudun al mithaq. Dhe nuk e prishin marrveshjen. Nuk e prishin besëlidhjen që kanë bo me Allahun dhul xhelal. Dhe vëllezër të dashur, ata të cilët mbajnë besën me Allahun, e mbajnë besën edhe me njerëzit. Ata të cilët e kanë prish besën me Allahun, E kanë prish besën me krijuesin. Ato nuk e mbajnë besën me njeriun. Andaj, vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal thot: "Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal." Pos asaj që mbajnë besën me Allahun dhul xhelal, i mbajnë lidhjet me ata të cilët duhet të mbajnë lidhje. Janë në lidhje të mirë me ato që ka urdhëruar Allahu dhul xhelal të mbajsh lidhje të mira E kush jon ato Së pari prindët tu S'guxon ti me prish lidhjen me prindët S'guxon ti me jau kthy shpinën prindërve Nuk guxon ti si të martohesh të ndahesh dhe prindët t'i harrojsh Se ato kanë qenë prindët tu Kur ke qenë fmi Ata janë prindët tu Kur je në fuqi Ato kanë qenë prindët tu Kur ke pas nevojë dhe janë prindët tu kur ata kanë nevojë për ty. Ato janë prindët tu. E para me mbajt lidhje të mirë me prindët. Pastaj me vllaznim, pastaj me bashkëshorte, pastaj me evlat, me kojshi, me fshatar, me ato të lagjes, me çdo musliman dhe në fund me çdo njeri. Pra ne si musliman këtë parim dhe këtë obligim e kemi që të jemi në lidhje të fortë familjare, fisërore, fetare, kombëtare dhe në fund njerëzore, se të gjithë njerëzit janë krijesë e Allahut dhul xhelal. Të gjithë njerëzit janë prej një babe dhe një nane Të gjithë janë beni Adem Të gjithë janë bijtë e hazreti Ademit Dhe duhet me mbajt lidhjen me çdo njeri Dhe ato me pas raport të mirë Ai që don të jetë musliman Ai që don të jetë Besimtar, kjo është parimi jonë, kjo është porosia e fesë tonë, vëllezër të dashur. Pra, duhet me mbajt lidhjet mirë me njerëzit që ke afër dhe duhet me u sjell mirë ndaj tyre dhe atyre duhet me ju ndihmu nëse ka nevojë fizikisht, nëse ka nevojë financiarisht, nëse ka nevojë në aspektin fetar, nëse ka nevojë me urdhënu në punë të mira, duhet ta urdhënosh. Nëse ka nevojë ta ndalish nga e keqja, duhet mundohesh ta ndalish dhe ato me mirësi dhe me mjeshtri ashtu siç porosit Allahu dhul xhelal. Pra, këto janë ulul albab, këto janë njerëzit e mençur vëllezër të dashur. Këto janë ato të cilët Allahu dhul xhelal thotë wa yakhshawna rabbahum dhe këto e kanë frikë Allahun. E kanë frikë Allahun se ai që ndërpret lidhjet me prindët e tij e kanë frikë Allahun se edhe fëmijët e tij kanë me ja bë sikur ai ja ka bë prindërve të tij, ai që ndërpret marrëdhëniet farefisnore, kur ai është i pasur, kur ai nuk ka nevojë për ta, Allahu dhul xhelal hidhorohet dhe mund t'i hakmerret. Andaj yahshawna rabbahum e kanë frikë Allahun që ai mund t'i dënon duke qenë në këtë botë. Mund t'i dënon Allahu dhul xhelal dhe t'ju hakmerret atyre që nuk i mbajnë lidhjet farefisnore, fetare, kombëtare, njerëzore. E pastaj thotë Ue jekhafune su el hisab Dhe kanë frikë Ditën e llogarisë Pra këtu ka dy droje Vllezër të dashur Ai që nuk e respekton Allahun dhe pejgamberin Ai që nuk e respekton dinin Ai që del nga binari islam Ka për to dy droje E para Se Allahu dhul xhelal mund t'i hakmerret duke qenë gjallë E dyta, ta ketë parasysh llogarin e ditës së gjykimit. Atë ditë që do të del para Allahut dhul xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu dhul xhelal i toleron njerëzit dhe shumicën nuk e dënon në këtë botë ia len për ahiret që është shumë e vështirë, por disa i dënon prej në dynjo. Haket e huaja, Mund t'i len Allahu dhul xhelal për n'ahiret Po mund të dënon edhe në dynjo Ndërsa sa i takon hakit të prindërve Nuk jet veç për ahiret Po Allahu dhul xhelal e dënon edhe në dynjo Pra këtu ka dy droje Jahshaune rabbehum Kanë frikë Allahun Që mos t'i dënon n'këtë botë Ue jekhafune su el hisab Dhe e kanë frikë llogarinë e vështirë Atë ditë kur dalin para Allahut dhul xhelal Atë ditë që nuk ka advokat Atë ditë që nuk ka ndërmjetësim Atë ditë që nuk ban dobi as fëmiju, as pasuria As ushtria, as policia As armatimi, as veto Kurgjo nuk ban dobi Atë ditë del para Allahut dhul xhelal Kush e kujton atë moment Ai që i beson Allahut Ndërsa ata njerëz që nuk e beson Allahun dhul xhelal Që janë mbashtru me fuqitë e tyre Me pas Suninë e tyre me përkrahjen e zullumqarve të tyre, ato e kanë harru Allahun dhul xhelal. Nuk është për habi, se kjo nuk është për herë t'parë, por ato siç ka registru Allahu në Kur'an, ato kanë thonë për Allahun, është fjala për çifutët, kanë thonë jedullahi maglule, dora e Zotit është e shtrenjtë, Allahu është dorështrenjtë Allahu është pehil Vllezër të dashur Të merr guxim Një krijesë Siç është njeriu Me mend, me tru Dhe të thotë Për Allahun, kështu fjalë të ronda E unë edhe ti pastaj mendojmë Se ato do të kenë mëshirë Ndaj krijesës Jo vlla i dashur Ata që kanë akuzu Allahun dhul xhelal Me kopraci Ata të cilët kanë thonë Allahu është i varfur fukara Ndërsa ne jemi të pasur Allahu është i dobët Ne jemi të fuqishëm Nëse ka Allahu fuqi Ju si mendoni Ne që ndihmon juve Kur ju shkatërrojmë ne Kjo është logjika e tyre Por Allahu dhul xhelal është dhul intikam Ai është hakmarrës i rreptë Por ai nuk është si njerëzit Hasha ve kella Që të hakmerret në moment Por ai është sabur Sabur Ai është shumë durimtar dhe ai ka gjyq për të dëmtuarit xhennetin, ndërsa për zullumqarët ka premtuar xhehnemin ndëshkimin e rëndë. Kanë thonë Innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allahu është fukara, ne jemi të pasur. Yadullahi maglule. Dora e Zotit është e shtrenjtë. Musa alayhis salam u ankua te Allahu dhul xhelal dhe tha o Zot këto jahuditë ky popull tek të cilët ti më ke dërguar pejgamber këto shumë janë tu më mundu shumë akuza janë duke më ban Allahu dhul xhelal tha Musa duro mos u habit ato më akuzojnë mu e ku mbet ti Allahun e akuzojnë ato njerëz që akuzojnë Allahun nuk kanë mëshirë në shpirtin e tyre tjera. Prandej Allahu dhul xhelal thotë Innema jetedhekkeru ulul elbab Këtë e mendojnë njerëzit e mençëm Këtë e mendojnë ata që kanë trunin të kulluar Dhe kanë shpirt Ndërsa ato që janë pa shpirt Janë bisha të egra Ato këtë nuk e kuptojnë Ato i mashtron fuqia e tyre Ato i mashtron ushtria e tyre Ato i mashtron pasuria Por Allahu dhul xhelal Kur Ej o Firaun, diferenca Allahu dhul xhelal e ka regjistru në Kur'an dhe thotë Judhebbihu ebnaehum Ua jestahji nisaehum Diktatori Firauni Të cilit Allahu dhul xhelal i dha muhlet Por nuk e la deri në fund e bani gark Dhe e ruajti trupin e tij Për ta vizitu njerëzit Megjithatë Firaunat modernë Në emën të demokratikë shpejt. Ndërsa këto firauna as vajzat nuk i lënë, as gratë nuk i lënë pa i masakru. Pra, cili është më diktator? Cili është firaun mbi firaun? Pra janë këto firaunat e sodit. Allahu dhul xhelal u hakmor ndaj tij, po normal u hakmor. A u hakmor ndaj Karunit, normal. Mendojnë këto se Allahu dhul xhelal nuk do të hakmerret, jo dhe zërtëdashë. Pra, diktatura e Firaunit ka qenë shumë e lehtë në krahasim me diktaturën dhe gjakpirjen e këtyre. Ne patjetër të solidarizohemi me vllezërit tonë, vllezër të dashur. Mendoj se nuk ashtë tepër, kur i përmendim këto çështje, që të zgjohemi dhe të mos mashtrohemi se për fat të keq në një kanal televiziv tonin thuhet kështu Izraeli bombardoi përfshin disa cake dhe pika të policisë dhe të militantëve palestinezë. U kri. Paska të drejtë të policisë dhe militantëve. Pash zotin, ato fëmijë që i shohim në fotografi e të gjallë, i shohim të masakrua. Ato gra që i shohim me fëmijët e tyre para vetes të masakrua. Ato fëmijë që ju kanë masakruar prindët katër ditë kanë mbetur para prindërve e tyre pa ushqim pa ilaç, pa veshmbathje, që ashtu kanë mbet fëmijt ngat prindve të vet. Derisa edhe ato kanë vdek të plagosur, se s'kanë pas mundësi ambulancat, ndihma e shpejtë të afrohet. Se edhe ambulanca bombardohet, edhe shkollat bombardohen, edhe xhamiat bombardohen, që kjo është kundra gjithë konventave ndërkombëtare. Edhe tash na thotë neve televizioni, i gjujtën disa cake të policisë dhe të militantëve. Militant terrorist, po. Kështu pra, kështu pra thonë disa një. Andaj ne si musliman duhet ta dimë të vërtetën. E cila është e vërteta? E vërteta është se kriminelët terroristët shtetëror janë shumë të rrezikshëm, po më e rrezikshme është më e rrezikshme është propaganda e tyre me mjeshtri që përsëri delja del fajtore e ujku del hakli. Delja fajtore është. A di pse është fajtore delja? Pse është dele? E ujku është hakli, pse? Se ai është ujk. Po më keq është kur çobani ia len dhent t'i ruje ujkut. Kjo është më e keqja. Kjo është katastrofë. Kur çobani ia len ujkut i thotë shif unë kam punë, Kam do saltanate t'mija, do shkoj n'dasëm në zefk, e ti shiqo pak, ke kujdes në dektin e dhenve të mija, që ashtu janë duke bo shtetet arabe me popullin musliman, ia kanë lon ujkut t'i run dhent, e kur ujkut i lihen dhent t'i run, dihet se çka bon ujku me ta. Pra vllezër të dashur, andaj Allahu dhul xhelal thotë, pastaj vazhdon, pos kësaj palës pozitive, njerëzve të mençur dhe mençur, kanë ndërgjegje dhe ato që kanë frikë Allahun dhe ato që kanë ndërgjegje njërzore, krahas tyre në anën tjetër ka pala tjetër negative. Cilët janë ato? Walladhina yankuduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi. Ata të cilët e prishin besën me Allahun dhul xhelal pasi që janë besatu. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. dhe i presen lidhjet me ato që Allahu ka thonë të mbajni lidhjet mira njërzore. Kështu ka thonë Allahu dhul gjelal, ja ejuhen nas, o njerëz, ina khalaknakum min dhekarin wa untha, unë ju kam krijuar prej një babe dhe një nonë, wa gjaalnakum shuuben wa kabail, dhe ju kam bon, popuj, fise, lagje, shtete, kontinente, për çka ju kam bon këtë formë? Për çka? Katalogu jonë, ndërsa si është taurati falsifikuar i tyre, çka ju thot taurati të cilin e kanë shkrujt njerëzit me duart e tyre, e kanë falsifiku me duart e tyre, kanë ndërhy në librin e Allahu Dhul Gjalal dhe një citat në tauratin e tyre thuhet kështu. Kudo që t'i gjeni muslimon t'i likfidoni nëse doni të jeni fetar? Domethonë, sa më tepër të bësh Masakra, sa më tepër të derdhish gjakun e muslimanëve, je besimtar i fort, ndërsa te ne, ndërsa te ne musliman nuk është ashtu. Te ne është ndryshe. Sa do të t'i ndihmosh njerëzit e t'i duash njerëzit, je besimtar. Kjo është Kurani origjinal. Kjo është feja origjinal e shpallur nga Allahu dhul Jalal. Ndërsa në librat e tyre të falsifikuara, kështu thuhet pra, masakroni, shkatroni, mundoni. le të jenë ato fëmijë, po le të jenë nxënësa, po le të jenë në xhami, po le të jenë spital. Gjakun e tyre kur e derdhni, ju e ngritni besimin dhe forconi imanin. Vëllezër të dashur. Pra, m'u paraqit deri 20 xhamia të shkatërruara. 20 xhamia. E sa spitale, edhe shkolla dhe në një shkollë që janë strehu fëmijët, gratë, të sëmurit në shkollë dhe ajo nën mbikqyrjen e kombeve të bashkuara, edhe ajo është bombardu, edhe përsëri kur vijn me gjuku dhe me dënu Izraelin si agresor, vetëm një dorë ngrihet, veto, u kri s'ka faj. U kri, një dorë, ama ajo dorë është e fuqishme, prandaj, faj është te muslimant, te mosshkollimi, te mosbesimi, te mospërkrahja njëni-tjetrit, të mos ndihmu njëni-tjetrin, pra largimi i muslimanve nga parimet kuranore, i ka pru në këtë shkallë. Jo të gjithë muslimant, elhamdulillah, muslimant janë në rrugë të mbarë, por fajtor janë ato që mbajnë penin në dorë, po edhe atyre ju vjen momenti. Çka tha kryeministri i Turqisë? Çka ju tha? I tha kryeministrit të terrorizmit shtetëror, i tha mosni kështu. Mosni, se, kur ju ka ndjek juve Evropa, kur juve ju ka ndjekur Evropa, s'ju ka lon rahat, strehim keni gjetë te gjyshat e mi, te Osmanlit, pra Osmanlit i kanë strehu, e tash këto muslimon t'i masakrojnë, kjo nuk ashtë në rregull. Pra, ndash në aspektin njerëzor, ndash në aspektin demokratik, as në kurrnjë aspekt kjo nuk ashtë në rregull. Por, shtohni, mos u dorëzohni, mos u pikllohni, bani lutje, bani dua, ne t'jetë mësim ajo përçarje e arabve, ne t'jetë mësim për ju, se në përçarje ka dobësi, në përçarje ka humbje, bashkohuni të jeni të fortë, wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kapuni të gjithë duke fillu prej familjes së ngushtë me fqinjin tënd, me fshatarin tënd, me lagjen tënde, me popullin tënd. Mbahni së bashku do të jeni të fortë. Dhe në fund, la tahinu wa la tahzanu. Mos u ligshtohni, mos u pikllohni, bani lutje, bani dua. Fal dy rekat namaz natën. Lutju Allahu dhul xhelal. Thuj o Zot, ndihmovu muslimanëve. Ban lutje. Dhe në fund Allahu dhul xhelal thot antumul a'laun, ngase ju do të fitoni. Ju do të fitoni. in kuntum mu'minin me kusht nëse jeni besimtar nëse jeni besimtar dhe ne kemi bindje se gjaku i të pafajshmive do t'jetë një bombë bërthamore që diktatorin do ta shkatrron gjaku i të pafajshmive është bombë më e fortë se bomba bërthamore e çifutve mirëpo për fat të keq disa njerëz tonë nga naiviteti thonë Ha, një grusht Izrael Një grusht Izrael çka ju bon muslimanve Jo Izraeli është i 51-ti shtet të Shteteve të Bashkuara Pra nuk ashtë ashtu ne si mendojmë një Izrael Megjithatë është habia se Një grusht musliman As shtet, as të armatosur Bëjnë ballë nuk dorëzohen deri n'pikën e fundit Le t'ishte dikush tjetër Pash Zotin, dhe të del nona, të cilës ja kanë masakru fëmijët para syve, edhe të thot ja, mos më thoni ngushllime, po më thoni urime, se fëmijët më kanë shku shehid. Gjaku i fëmijëve të mi do të jetë shkak për çlirimin e Mesxhidul Aksas. Nona, pra një grua, por ajo është eduku në xhihad, është eduku në dashuri të vatanit, është eduku në dashuri të dinit, andaj nuk vajton Andaj nuk vajton Por thotë ma uroni Pra qajo do të jetë shkas për shkatërrimin e diktatorëve siç i ka shkatërru Allahu dhul xhelal gjithmonë zullumqarët vëllezër të dashur pra Allahu dhul xhelal për ato të cilët prishin marrëveshjen me Allahun dhe këpusin marrëdhëniet njerëzore kush janë ato? Velledhine jenkudune ahdallahi min ba'd Allahu xhelal thotë ulaike lehumul lane ato janë të mallkuar ato janë të mallkuar vetëm në Stamboll një milion të ri dhe gra dhe burra dhe pleq kanë dalë protestojnë kundra gjakderdhjes një milion e në gjithë botën gjithë kjo ngritje e zërit domethënë përkrahje shpirtërore por ju ka mbet vetëm atyre që kanë penin n'dorë e njëherë duhet atyre që u merret peni e pastaj kollaj me diktatorë, por edhe ajo e ka kohën e vet. Allahu dhul xhelal thotë ve jufsidune fil ard, ulaike lehumul lanetu, qato janë të mallkuar, i mallkuar është Baraku me tarakun, me ato që ngrenë dorën për vetë, të mallkuar janë të gjithë, tek Allahu dhul xhelal, ama me kaq mbaroi? A mbaroi turpi me një këpucë ftyrës diktatorit firaunit të sodit? Jo, ajo është sinjal. E, ue lehum suud dar. Ato do ta kenë ardhmërinë shumë të vështirë kur dalin para Allahu dhul xhelal por ne muslimanve nuk na ka hije ta lamë krejt në Zot e ja lamë Zotit jo jo njëherë ikra lexo përpara wa atesimu bashkohni mes vete anfiku mimma rezeknakum jepni ato çka e keni për ndihmën e të tjerëve dhe ta dini se gjaku i të pafajshmit është i shenjtë gjaku i të pafajshmit është i shenjtë shenjtë te Allahu dhul xhelal dhe ai zullumqarin e liron por s'e harron dhe kur ta kapi mo nuk e lëshon ai është i turpruar në këtë botë ndërsa do të jetë i dënuar dhe i ndëshkuar tek Allahu dhul xhelal walahum suud dar ato i pret ardhmëri e vështirë por në këtë pikë nuk duhet të jesë mjaft për ne gjithë të themi n'dorë të Zotit jo vëlla i dashur jo n'dorë të Zotit Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aliut radiallahu anhu që ky shembull vlen për musliman në çdo aspekt. Në çdo aspekt ajo ka mbet shembull kur Aliu radiallahu anhu shkoi në xhami te pejgamberi e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veti tha me çka erdhe Ali se ishte në udhë Aliu tha me çka erdhe tha me deve tha ku e le deven tha jashtë tha a e lidhe tha jo jo ja Resulallah e lash në dorë të Zotit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ali, shko lidhe niherë, mandej le në dorë të zotit. Niherë lidhe, e mandej le në dorë të zotit. Ja, jo, vëlla i dashur, në dorë të zotit e kam lonë. Na tu i lonë punët, në dorë të zotit i bëjmë iftira zotit. Ja, jo, ja, jo, lidhe. E këtë merre vesh, mo. Unë kam bindje se ju nuk ka nevoj që flas kaq tepër. Ju i kuptoni gjërat, lidhe pastaj mbështetju Allahut. Pregatitu, wa a iddu lehum mestetatum min kuvetin. Wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa adu wakum. Pregatitni me arm, me fuqi, me teknik që ta trishtoni armikun e Allahut, ta trishtoni. Pra, ti duhet t'i plotësosh kushtet që të të ndihmon Allahu dhul xhelal. Lidhe pastaj mbështetju Zotit. E jo e kam lënë n'dorë t'Zotit. Bile na shumë herë i bëjmë iftira Allahut dhul xhelal. Vëllezër të dashur, a nuk e keni pa, Njoni e vret vllaun e vet. Njoni e sakaton vllaun e vet. Pastaj shkojmë ne i themi, "Po çka të bësh prej Zotit?" A nuk është iftira kjo? Prej Zotit? A prej dorës zullumqarit? Jo, këto punë nuk janë prej Zotit. Këto janë prej duarve të zullumqarit, por Allahu dhul xhalal zullumqarit do t'ja pret dorën, do t'ja sakaton dorën, do t'ja merr fytyrën, do ta dënoj në xhehenem për gjithmonë. Ndërsa i pafajshmi sot ka vdek ose nesër, vdek janë në xhenet. Nuk është e barabartë. Edhe ato do vdesin, po vdekja e tyre do të jetë e mjerushme, ndërsa këto që vdesin shahid, kuptosh çfarë grade ka dëshmori te Allahu dhul xhelal. E sidomos kur ai është fëmijë në djep, kur ai që sa vjet nuk ka pas barna i sëmuri, nuk ka pas buk i unti, nuk ka pas tesha i zhveshuri, nuk ka pas të del nga kufini, por i bllokuar në Gazë, i bllokuar total, hermetikisht e mbyllur dera e tyre për me dal edhe tash sulmohet në mënyrë çnjerëzore në mënyrë të palogjikshme, të pamëshirshme pra nuk ashtë e barabart nuk ashtë e barabart vllezër të dashur ato që ndrrojn jetë në këtë form e kanë xhenetin të garantuar ata që bëjnë zullum turpin edhe xhehenemin e kanë të garantuar ne lusim Allahun dhul xhelal që kudo që të derdhet gjaku i të pafajshmëve Allahu gjakun e tyre ta kurse. Masakrat ndaj muslimanëve Allahu t'i ndalon. Ata që masakrojnë, ata që sulmojnë dhe ato që heshtin dhe ato që bëjnë veto, Allahu në xhehenem t'i grumbullon. Lusim Allahun dhul xhelal, rininë tonë në Islam ta udhëzon. Pleqve tonë t'u jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfurit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron. إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون